bojoku ketambah ayu moyo 中的难。 jarene digawa panjaken jang panjaken jang jenenge tiyat pikiri wong lanang ampeke kumang yen dikantase the

panganan kari cicik dadak dicotol ya ini <laughs> sawangane kok anyi-anyi mesti bengawan solo riwayatmu ini ngono aduh aja isini sino mas Fiki pendi apa ngono ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta salah eh? kene nek njunjung asmane liyan pancene cocok. Lho kenyataane nduk TV sing gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kon ngedokno mergo tau dekake kaos iki. <laughs> Kaos gotang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting sing penting ya men. Sampe lu sing penting. <laughs> Sing penting cek gak medhotno sedulur timbang kepaten obor lho ngono lho. Iya iya. Angger kepaten kecut. <laughs> Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Wis <laughs> enggak tau ngekek ya wis dulur. Lah lambemu lambe. lemes panjen. Nek mendayoh merone sing jan sepatu kaos kaki. <laughs> Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, Menghadapi teman bagaimana. Ngomong ojo sampai menyinggung perasaan harus begitu sebab wong kuwi watake iku ya apa sih lek tak omong ini mesti mangkel lho sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane carane ya iku mang nah iya setengah halus kok ngepil ya apa sih ngomong karo kanca itu ya aja dipek dhuwur pek nisore lek iso sepatune colongan <laughs> lek dipek nisor suwe-suwe gak aja welas ya lho but mari iki bahasa indonesia Loh memang memang memang ini saudara tidak saya cari Coba, ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartolo ini sudah semayanannya itu tidak cocok. <laughs> Apa war kok semayanannya itu? Ya coba. Wah, ini hanya wong Waktu waktu hmm? ketemu iya. dengan saya di apa tuh di permatan jalan. Iya, Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. Talek ngomongku permen muleken kendis. <laughs> Oh, ngomong mbek ngemut permen. Sing ngemut permen sapa? <laughs> Apa sih istrimu ada apa? Marah-marah dengan saya. Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Eh? Kon niku pisan ngisin no aku ben ngisin ngisin no wong kerembung. Kau <laughs> Wong rembung kabeh pinter-pinter iso maca nulis, bahasane ya cocok. Iya. Mek situ, cok iki ngrodok rodok menclek iki. <laughs> Gak nemen oleh ngelek-ngelekno aku iki nyene. Lho, opo sih dimau-mau? Lho, lah bener ya opo? Lho. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Lho, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau, mau kok. Lho, ya dinanti-nanti iku sing salah. Loh, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep? dimau-mau lak bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. Iki. yo diarepar. Lho, ya, iya, diarepar bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau mau-mau. Iya, lah kon se apa, Mang? Dinanti-nanti. Basa apa? Nek dinanti yo engko. Ha eh, iya basa daerah engko. Iya, nek dinanti-nanti, dingko engko. <laughs> Kon dhewe saiki tangko engko ngene. Oh, ya. Oh iya. Iki sekolah engko ndi? Lho, ini apa? Ini gara jelas menggenyek pada saya ini. <laughs> menggenyek menggenyek biayai eh, orang tua Allah apa lambe kok kan apa apa itu jadi biaya orang lain <laughs> tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu bila perlu jutaan lah wong kucing rembes saya gak ngingu oleh musombong lho Wah, kalau niku ojek nom nom aku sih kancamu dewi, wis seru tek tek amu. Cita kon bahasa Indonesia bareng gue. Terus cowok, cowok, jawor. <laughs> sama. Sama sendiri cowok. ini begini coba ya. Iya. Seumpamanya atau seendek katanya. Iya. Ya. Iya. Apa, apa, apa. Ada kalanya. Iya. Umpama saya ini toh bangsa Indonesia. Iya. Saya hidup di tanah Indonesia. Iya bener. juga saya termasuk bangsa Indonesia cocok kaitan yang saya minum air Indonesia betul oh, pas minggir minggir umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lu kok kan ini ayahnya kalau ke jungkel ke Australia wah wis cara Jawa cara Jawa wis tawar apa aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa lho kan bedane padha ae lho oh, padha ae iya kok kok iso lah nek kon kurang percaya ya contone sih contone ae iya soal aku biyen niku ngene lho hmm wis contone ya iya wite gedang iku kon ngarani basane apa wite apa gedange wite gedang nek wite ya tebok omong ngamu kon ya gedangi iki lho lha ya gedangi iya nek gedangi pisang iya basane pisang bahasane iya pisang iya padha iya anak pete <laughs> basane apa ayam lah Bahasa Indonesia ni ayam. Lho. Ya apa? Iya iya iya. Tapi sapi. Sapi bahasane lembu. Bahasa Indonesia ni. Ya lembu. Iku lek sapi. Heeh. Mm -mm. Bahasa iku pamane wedhus. Lho ya mendol lo. Ya. Lah terus bahasa Indonesia ni. Lho iki ngene. Kon hmm. tak omongi ya. Hmm. Sapi mengku lek bahasane lembu. Bahasa Indonesia ni ya lembu. Iku lak sapi. Iya. Apa masa iki wedhus? Ya mentok. Lah terus bahasa Indonesia ne? Eh, Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesia ne ya lembu. Oh. Iku lak sapi. Iya. Lah saiki apa mau wedhus? Wedhus bahasane ya mentok. Nek bahasa Indonesia ne iki ra nyambung. Iku lak ngene iki tok wis mangkelan. <laughs> Kemeruk. Oh gak aku pinter ya iku lho. Lah kok kon kemetok. Wah. Dhe <laughs> saiki tak tak takon ya. Iya iya. Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi? Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih. Kok ya akeh cara Jawa, war? Yo omong amu kan. Akeh cara Jawa. Eh coblaken. Pamane aku medhe nang nggonmu. Iya aku sing di omah nganggo bahasa Indonesia. Iya iya. Permisi. Makri, makri. Makri. <laughs> Iki kalau kaya rare. Mari, mari. Ah, mari, mari. Halo, Cak Munawar. Wah, Cik Kartolo. Loh, Ayah kemana? Wah, sedang tidur, dek. Oh iya. Istrinya kemana? Juga tidur. Anaknya? Tidur. Loh, kita malah tidur, toh. Pernah nih, situ. <laughs> tidur, toh. Tidur, toh. Kak, jadi lambemu jalan dijudeli korek, arwanya nih, <laughs> cara jawa lah, ake. Kok iso ngerani, ake? Oke, umpamu nih. Kan jadi omah, aku sih menjaya. Iya. Permios, dek. Deh? <laughs> Kon kandakno bastol kene. <laughs> Permisi. Iya, permisi. Oh, monggo. Oh, inggih. Nah, cawar. Lah, Bapak teng pundi? Sari. Oh. Lah, rakyatipun ndek ta lho? Tilem. Lah putrane? Ndekok. Rakyat ta warnane? Mosok tidur to. Iya, nek mbok ning ngorok. Iya. Kon nggo enakmu kon pek dhewe. Apa aku balik rono ya? Iya, iki tak persoalan adus bapak. Iya, iya. Oh, halo. Halo, Dek Talo. Kemana ayah kok gak kelihatan? Wah, oh, sedang mandi, Dek. Oh, mandi, ya? Nah, istrinya kemana? Dia juga mandi. Nah, mandi. Anaknya? Mandi. Oh, mandi, Cok. Kita mandi, Cok. Apa, nih? Kayak cara jauh lake. Kayak suri, gak tau anak bener. Cara jauh lake. Dek, Pak Isok. Apa, nih? Apa, nih? Kulon-kulon, Dek. Monggo. Loh, Bapak, sawut. Nopo, Dek. Bapak kula dah. Eh, Dek. siram. Oh, nah. Adik. Adik kula. Nggih. Taksi opo ya? Atus. Oh, nggih, nggih. Laku putrane jek tolos sing elit elit Enten pundi, Dik? Anak kula ta? Nggih. Taksi bluron. Lo ya. Iya. Iya. Wong oh, aku dhewe mili kok. Kak, kupinge tolo enak digigit ngono ae. Kok niku. Wis ta, sing penting saiki aja kere-keren puro basa. Nek kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane wo oh, pitung bahasa. Bahasa apa ya? Kanu sing iso <laughs> Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden. Ono maneh. Penyakit e teko iki. Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar. Wong tak buku nduk omahe Sapari piro ae. Apa wong wong leles wadahe kacang itu. Panjenengane bojoku meracang. Racang. Eh meracang. Hei, eh, aku saiki wis tenang rek uripku rek. Syukur. Syukur syukur ya. Iya. Suwe lah kabeh kondang. Ya iko. Sepuluh dino iki. Iya. Iya. Aku anu rek nang desa. Oh, lha apa nang desa kon? Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war. Lho, oh. dadi apa? Pangone Pak Lurah. <laughs> Lah yo, Nduk. Nduk kutu enak-enak. ya dodol bakmi. Iya. Kok iso nang desa dadi pangon. kok gak tambah mloro tuh jeneng. Lah ngono kok iso ngomong dines ini. Lah iya dines ngon, wae. Sak erungmu njaluk stand pet jane kok Tapi penghasilane rek. Penggawean hmm. kutho lan desa ku padha ae. Iya. Lah ngono ta? Ono kutho lek gak nyambi gawe ya dene. Siapa melok takon nek kan kon ngomong nek Apa dadi pangon. Iya. Kok iso ngarani enak iku bayaranmu piro? Bayaran dines re. Sak wulan piro? Nek

Wah, iya. <laughs> Bayarane. Iya. Sawulan iku mek 3000. Arek ki ngon genderuwo bayare. Kon wong makane kok gedhe temen karo bayarane. Walik iku. Walik. Walik. Mun tak walak tak walik tak gedhekno tak tambah ini. <laughs> Terus terus penggawamu nduk kono apa? Waduh rek angon wedhus. ya, Iya, atek wedhus wedhus kendhit. Oh, oh. anu, mlulu wedhus kendhit to. Iya. Kendhit katik kendhit budeng. Ora kendhit budeng, war kendhit iku sayangane Pak Lurar. Ya. Oh, iya iya iya. Maune ku situk, terus tak ramu tak ramu tak ngon dadi 35. Wedhus. Wedhus mung wedhus cilik ah. Wedhus cilik ya, sing 35. Ya sih iku besi lek gede campur lho. Oh, baik. Lek sing wedo sitak ya apa lho, Bang? Eh, dadi dingon safari suwe-suwe dadi 30. Dadi 35 wedo. Bareng kon ngon. Tapi kok wedo gede dadi 88. Iya, saya wedo cilik iku. Bareng dingon nang di lapangan, sikile bentul labuh. Iya. Lah sing tep kalau dengking 39 iku. <laughs> Kare ngono rek, apa ki awak. Kacane hmm. nyambut gawe lancar dadak kon ro nek wak sumo sing jenenge Totok iki. Wah, medhi arek wadon. Itu kono bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh duit trabasan. Pare ngono. Sepeda motor iku ditumpak ya mbek anak jenenge Totok iki. Iya. Belajar iki. Iya, iya rumuni. Nunggu tadi sepeda motor tak tempeh itu. Gak lancar wong belajar. Sik belajar iya iya. Bareng digelar mana lo? Cekelek. Bop bop bop ngoang ngoang ngoang ngoang. Wah. Wedus kukawus. kawus. Iya. Iya rek, waduh tampar disendat wedus. Pedot. Wah, soro kan ri. Waduh tak tutut aku melayu sampe sifat alis. Eh, sifat kopin. Kon melayu sifat alis, sifat tunggo. <laughs> Iki yo sifat kopin. Wah, terus yo apa? Sifat kopin. Hmm, iya. Tak tutut eleng-eleng pengasihane Pak Lurah. Oh, jelas kan dilereni Pak Lurah. Lah ya tak uber, wae. Nek kate ilang temenan wis kon dihukum. Warang wedhus kembet iku melewai bawah antar tak uber. Iya. Wis cidhuk-cidhuke tak saut tampari loh. kok saw terus kene pedot wanu saking wedi saking wedine dadi mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor mah terus opo ri aku berterus, terus sampe di mana wedhus iku tetep eh, nok ngarep eling-eling kon dipasrai wak lurah iya warung wedhus jange mencolok kalenan tak saut cikile mesti kene lho. kene mesti kene pedot cikile <laughs> pedot Aduh, saking banter mali. Banter. Tak ubur di mana wis. Iya. Waduh, kawan terkawan tak saut kupinge war. Terus kena kena wis. Pedo. <laughs> Hei. Ono wedhus kok metel. <laughs> Bareng ngono rek. Ono juglanan. Iya. Wis tak cekel cek kena Piro kabeh apa bantal tak walik. Para esuk biar iku. <laughs> Hmm, Are iki. Oh, apa sih Apa? Ini kuih takkan ini mas. Oh, untungnya kartolo balung, cok. Cik sana, gini unduk. Ya, apa? Kena keping nurip mulia. Iya, iya. Mamamu, hmm? batas sana sampai sak mundu. <laughs> apa ana ku ngrungokno kupingku sampe tak pasang kabeh ayo motoku sampe kero <laughs> meng doae pungasane ngipi lah maksudmu ya apa yo ngipine ku dhisikno lah terus aku ngipine tak dhisikne ku turuku kapan <laughs> ah kon wadah wong wong jange turu Ya cecep-cecep nang ndek tangga kowe. Eh, <laughs> ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kono manusia otak-otak hidup. Wah. Wow. iki menjelekan mana Jang? Eh. Pengetahuan umum iku luas. Sak anjane safari saiki termasuk speeder wheel. <laughs> Apa speeder wheel? Oh. Ya, omong kancamu koyo ngono iku lho contone iku apa itu? Lho sak ngene lho ngateki pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya. Iya, si aku takon ya iki. Yang paling besar takon apa madai? Penghasilan bumi ya. Takon apa madai? Takon niku wong gak ero lek madai ku wong ngerti. Madai. Yo ayo padahal. Yo yo. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana? Wadada, anakku aja jawab. Ndi? Lah cepu. Cepu. Iya. kono tok. Iya. Iya kono tok. Iya. Lha kan iki mbadhe apa panjene kon niat notok ya. Lah saiki pabrik gula lho. Pabrik gula iku jati rata. Apa kono tok? Iya ya <laughs> iya apa sih karepe ngomong iki oh mergo kono tok mang opo kono tok iya tak tok lho kono tok lak kok keprojet desa iki tak bajai kan iya uya nang ndi uyah iya segede gedhe duro kali anget ya apa kono tok akeh lho Eh, Ariana. Wis burung gak nonton aku. melok takon maneh. Wingko iki sing ngomong Dek ndi? Bapak. Kono tok? Enggak. Atur ono kromo lah ono wae. Soale wales kan lo. Lah terus saiki beras sing ndi gedhe? Beras. Kerawang. Kerawang. Temen aku. Iya. Apa kono nunjuk? <laughs> males aku ah, are. Kamari durung tau didugam lempengi kok. Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu. Hmm, iki cepu. Hmm, iya, termasuk Jawa Tengah. Eh, kok mong Jawa Timur. Sampe mong Jawa Timur. Krungu arek sekolah-sekolah kok. <laughs> Wah, Jawa Timur iku ndi Jawa Timur ya termasuk daerah kene kira. Surabaya Iya. Ngawur Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Hah? <laughs> mergo wedan wedan motor bali karo ngono kartole yo kong Jawa Timur kok Banyuwangi eh ya terus Jawa Timur iya ndi masa wetane Banyuwangi lan nek segoro lha ya iko loh <laughs> niku ngomong war eh, aku saiki oleh cakepan grup waduh pelawak iya ha iki ha iki grup iku terbatas 5 orang jiwaku pelawak eno nek omah kudu banyol lah. <laughs> Kedepan kita kejar rek. Eh. Iya. Lah berhubung grup iki membutuhkan wong 5 gak ono mek telu termasuk trio. Kak, hmm, ya. Jadi sing pen, sing wijing pencilan karto lho. Eh. Sampo. Aku merono ya mertuani petan di banyol. Iya. Aku yen ini pak pelawak. Iya. Lek banyoli konco enak dari bareng banyoli penonton gitu. Kau <laughs> oleh balayas sih. Aku melo dah. Ya, ya, ya. Trio lawak ya. Iya, iya. Hmm. Lah saya kayak nyanyi jual beli deh. Wah, oh, iya. Iya, pompong rendeng jual beli ki. Enak lagi. Dia merasa murah, bengan lah. Iya. Kalau flat ya <laughs> Iku kula rosokan, Mas. Ya apa jual beli ya? Jual beli munawar karinya enggak itu. Ya. Judule nyanyiane bangun tidur. Oh, iya oh, iya. Ya, ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, bangun tidurku terus mandi yang enggak itu <laughs> saya kan enggak itu eh, kon ngomong pake sabun oh aku iya. bangun tidurku terus mandi Pake sabun tidak lupa menggosok gigi Pake sabun <laughs> eh gosok gigi pakai sabun Pake odol eh odol mari sabun odol bangun tidurku terus mandi Pake odol <laughs> Ulangi pakai sabun. Pakai oh, sabun di tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Ringkes ringkes. Membersihkan tempat tidurku. Tati minggat. Kip <laughs> kip. Sip, kok iso ringkes-ringkes kate minggat. Lah iya Iku aku duwe. Apa? Asli, kate campuran burung kakak tua. Lah iki. Oh, iki lho. Lah ngono niki asli iki. Kate campuran ngombe putih ya Sekarang aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua. Oh, burung kakak tua. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Lho ya. Cek lah. <laughs> Kok kakak tua? Lho asli, gak campuran di mana umprit barang lah kan. Manuk gereja ya kan, bareng kok kan. Burung kakak tua tok. iya, lho burung macam-macam ada di ranji yo. Kok sawe. Cek guyonan rek. Iya. Saiki sing penting ayo anduk ayo. Nang warung? Iya. Duit temen apa? Duwe. Oh, sih sih dulu sih. Oh iya. iya oh, iya. Siro, oh, satu selawi. Eh, cara nenggo ambek andok lu ya ngono. Ah iya, diatur. Omongi diake. Melaku melaku dicek, nek kepedhok arek wedok ta Iya iya. Ayo ayo. Ayo ayo. Denger aku mesti kepethuk wong telu iki. Iki. Lho lagi kok nek bajiter. Ah, ora. Baskom. Gendeng kok iki ngono anak e balsem. Mulai, mulai gendeng kabeh. Tekan ndi? Bapakmu ndi, Dik? Ya, Oma. Oh, Oma pun gula warung kau naik lah bapak mungkin nyebel nyebeli warung ae. bu jangan menggok ketok bapakmu mungkin gak sudi peteng jangan luwe malih warek ya sih lah kok iso lu ya pas ae, wong cocok warek gitu lah ini wani ambu nyayu <laughs> walik goblok walik menek iso apa coba oh ambu ini wangi kok oh, ya bener ambu ini lah jangan apa sih lah nyandok sapa hari ya mbak kartolo Arek nek ngomong lambene kok lelak lelo. Hmm. Dek kene dek, Desa, desa. Desa, desak desak apa nyopet ngono nangan. Lho opo? Enak ya. Wong lanang ya ngono, kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak ono sing duwe. Ono sing duwe. Sopo sing duwe? Bapak. Ayo. Oh iya. Aku ri aku atus. Apa? Sanggalmu sepet kon penitan iki sing kuat to iya to. Lah madani cekelan menawar kira. Wis eh, anu dek, duwe lah. Enggak apa, belanja ada kang gawe apa sih? Lek mulai ojo melaku sana, hmm? ojo melaku lek mulai. Melat kok? Melayu aja ya, gelis ya. Lah, boleh anak tren dah. Lah, eh rambutnya berintik. Wanja ni. Suwe, suwe tak keriting no. Ah, kali sih sepisan. Kembangan warung kau hmm. Kembang apa? Kembang apa? Ini kembangan nih, mulanya laris. Apa ri? Rambutnya nyatis. Dulu nih manggilan lo lo Apa? iki le tak wisung yo mari udan iku nang pasare jembrot cak udan udan Tolong Pak Wis ana kene Lah oh apa sih Pak rambut setengah ribu Lho temen kemerotok <laughs> hmm. Mesti ana ae Sepurane iki wong anjen arek kurang ajar wah wis Ketara nek wong kurang ajar mesti gak duwe Loh, Lho kon ero arek arek ing mang teko pasar mudun sik tas mudun ae Arek iki lek numpak gak gelem sembarang Nandu iki kare. Enyek, enyek, Alah, dek kucing yo kang ngimu wae ngelokno wong. Hmm? Arek kuwi ayu gulune mandel. Oh, arek ngelung gadung. Ngelung gadung mentol nek mulu gulune. Lah ono ae cacatane. Iku ngono. Galung. Galung. Oh. Kau cuci-cuci nang. Ngawur ae. Dek duwe, Dek. Dek. Ket mangkat tak kontok ae. Kok ngono mek kurang akeh iki. Sampe tambahi ta. Kuwi ono pira, ono pira? Ana iki lho 2000. Iku tak sile dhisik ya. <laughs> Tarok. Lah kok enak wis kok ngontorok. Kedudukanku bumi dilap lho dinari. Duduk duduk bonange. <laughs> Sampe lu ngenyek-ngenyek. Ambak ngene sang geduga ta ambek pekakas ngene-ngene iki. Eh, Are iki ndi lho? Heh. <laughs> <laughs> kon ngawur kemanisan iki lho namun namun kan ana ali nang warungku ketok tak tutup gak tudi aku diandoki wong ngene-ngene yo ber arek ali nang rokok lho <laughs> Wala mau nyak ke badut kan nunggu. Iya, rek, gue potong sangkuk lho, rek. Bahaya ini. Ya, saya ini mikul banyu. <laughs> Lah, para wedok mikul banyu ini. anak, padahal iku rume, iki rume kok sentolop ngono. Sentolop ya ngene sentolop. Saya tak terang. Eh. Terang apa ndi? Gua sepeda aku. jandi. ndi? Sepeda kok sepeda Cina. Omonganmu kon mblakrak kon ngene. Eh bajing. Eh ngene lho. Kan mau nawar sementara iki ngalah dhisik. Ya. Iya. Lah kan ta? Bojomu jan bobot. Ya, Pak. Bojomu bobot. Oh, Untung tau dilanjut. kon mboten tadi mboten tadi kok mboten tadi mboten tadi mboten tadi tadi kita di tangan itu <laughs> tapi gelem dirabi safari sing wetok sing dhisik wo uh, iku arek soge mati sing wetok dhisik siapa no bener kloso sing wetok <laughs> Ayo sik mbak aku. Nanti. Ayo wis. Kalenge tekus. Lho rumah kamu tenang di. Nanti. Ya ayo wis ngene. Dadi ngene lho. Alah. Engko ya iki kok nek seneng kon dia sendiri menawar karo ini ya. iya dari sini menawar nawar aku bekon roro pikirku saya kayak join ya join kok kau nunggu lapor nopo nggak kayak gue wis duduk judo mau nggak si arek kan wis tua wis kayak kakek kayak duduk sama neri ah. Kakak iki kok jane petri ae kakak kakak. Kok tuwek kobot ya. Apa? Oh? Ya, kobot tuwek. Ngomong <laughs> ah, diwak walik. Wis, awas yo nek nang warungku temen tekan nang bapak. Iya, gak usah lira. Paran yo, Bapak mau kamu celak, kata ke lo. Ya? Wah, wah, <laughs> oh, saya merona kata sepebet sampai sabuk bapak saya. No, no. Wede, wawas ya. Kak isin. Sekarang bapak mau... dewe. Aku cinta kok nggak gelem. Eh, kak lho. Aku gak cinta lho. Bapak mau ngeluk kan aku dek ya? Saya mau becek tau bapak. Kak Ica ya e gulu nih cek melek tuh. Kurang ajar ini. Wah, wah, garing. Wis lah. Bapak wis. Namung eh, nang kartu nang Ndi tasku, tasku ndi? Dadi nek arek lawan. Tasku. Kok sasi digowo-gowo dhewe. Kok iku tas dikempit ya takon. Ya iki mah jadi sating iki sing gara untune. Lho. Oh, anjene ngono Eh! Aku manggal mari pas main temen. Arek ke masih gile belakang. Pecah-pecah gile. Kon ku sing kok delok kanca-kanca sik iki. Wis ngene ya. Hei, ngrasani, ngrasani. Lho. Lipet ae. Lipet ae. Gu, bae oleh pemasang keliru, guys. Keliru apa? guna ku sing mamel. Gak enak dasmane gak mingkem-mingkem nek gak dompet sing <laughs> isine yen. Saiki ngomenen di warung. Wis nang, aku mangkel mbek dasman. Hmm. Aku tahu yo ambek kanca keluar nang ditutup lawan. Wedine aku gak bayar bae. Saiki sombong putukannya ini gak tahu. Bener lah ngono. Wingi sore maghrib yo. Kira-kira setengah itu, hmm. udan deres kartu ngayup. Bener kan, lawangnya terus ditutupi warunge. Lah ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa? Kon rene utang. Ada wis selasa kebanmu isi 500 iku niku. Ya gendek sahur iku apa? <laughs> Wong wis tak ngene. ya. Lah soalnya wedan-wedanane basemanku. Nek ana wong kokoman ketok wong gegeran wedi, pokoke engko Oh, ya, ya, ya, ya. Kondisi ya. ya. Ah, tapi kasih ya. Ya, ya. Ya, ya. Aku tak tak nyusul ya. Ya, ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. ya. ngarani teko akal Sebab apa sih? Akal bare okol ku siji. Nek okol gunakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi nyoto contohne kaya aku iki. Nyambut gawe marung ini masalah. Wis wis luweh-luweh sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang. Urip wis tuwa, duwe anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai jaman Jepang. <laughs> repot, repot. Mulane sing darane warung iki umum ya warunge Pak Basman ate anakku kaya ngono lho untunge anakku ngerti bisa nyangkuli wong tuwa bisa bantu wong tuwa warung sing paling umum ya warungku ate warungku iku mang bisa menjaga kebersihan kebersihan adalah pangkal kesehatan cocok kan jane umum eh, eh siapa teko kan yo apa kon niku wis wis gak lho ket mau ngenteni kon iki dadal apa lho dadal apa ya iki dicep arene wingi dicep iki ngenteni kon arene kok iso dadal arene wingi didol maneh lho pak ngene kon payu ngenteni kon nah kas ngenteni kon ngerti ya iki lah pernah pasar mah ya pernah pasar mau mau lah ngenteni iku prai kabeh gak kondo pak lho lah kabeh onjo kok Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono. Oh, gak ono. Gak ono, bumi ono. Lho lho lho lho, nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa es Mari mam mi, mari mi bubuk. Mari bubuk. Iyon ngono ta? Bayon ngono ta? Bapak ya sini bayi Pak. Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Terus bapak iki mangan apa kok Ayo. Nek beras iso ono iwake, iwake. Ayo. Iya ya gak tuku iwak iki mangan aku ya bengong. Lah iya. Yo pokoke kok takno. Iki nek mari. Iya apa? Iku mang lo. Sapa di sebelah itu lho. Oh, Pancing ke panah lele. Kayu di kita? Iya, digendani mari. Lele ini tuku ini. Gondi ini. Oleh, marah ya lah. Iya, iya, iya, iya. Lele ini sekon tuku. Iya, enggak? Mari pak, tuku aja iwa ya. Iya, ke iwa. Ya, pak, enggak enaknya pak lele nih. Cuma aja, cek balik nangkan jane. Jangan ngunu, tak pak, sama ini ku. Oh, kan wedo, cek goblok. Kisah kan ini ku. Mau juga bisa masak sih. Ayo digoreng, tas, di serapah. Lele ku nak ya, gunang untuk seumur. Betet tono. Betet Iya. diketok. Iya ketok ketok ngene. Oh, aja Pak. Antarane. Wis mari kon ketok-ketok nah ya, uya ono. Iya. Ih, perih. Ih. Perih, Pak, sakno, Pak. Wis sakno, sakno. Wis mari kon uya ya gorengan, gorengan. Iya. Lho, mlancap. Jenggolmu anjlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewok. Bapak iki lho. Arek wedok, nak. Mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Sik gobloke sik niku. iso masak lele wis gak tuku lele mari. Kaya wingine ngono. Mosok gak iso niru yuten yuna yumus iku. Nak, katini, bapak iki kepengin iwak jangan welut. Mosok gak iso masak, Kon gak ngono carane le masak? Nah, bener saya ngerti kare Kare ngono. Ngene lho, iwak jangan welut nak ya nek tetangga iki ya. Jangan wis umep. Welut ketok-ketokan cemplung na kono. Iku arane jangan iwak welut. Tapi nyapa o? Oh? Kon gak ngono seje ku. Jangan wis adem. Welut ori koncul no. Terus? Baru tak buka paling jengongok. Kalau bisa apa kan ibu? Sampai asing goblok. Ya ya apa? Nek perlu tan jengongo, jengongok, jengongo apa isan? Lah jengongo jengongoan. Cek bab. Kau nak kandani ya? Oh my ki ya, pusoko. Kamar kedaringan. Gak beda wadai beras. Kedaringan yang mari masih gak separuh, tak gegem untuk berasi. Kau jadi kendi. Kendi ngono dirasak nak. Dirasak apa? Kendi otak sampak kotong. Rong dino kotong. Ngarai ah, apes. Awak ngomong katini kendhi wis ana banyu nak. Eh wong sumur ya to, awak kan banyu sumur kon enggak. Kon krebekno ngene blumbang bunyi mungkur ngene. Kon dekek meja bareng bapak mari sawah tak ombe enak glegek glegek glegek seger. Ben gak iso turu bapak. Apa? Iwak gatul nglangi nok kene. Goblok iku adakno. Boleh jalapan iwake. Wis wis kon niru sopo, sih kon niru dedekmu gak ngono kon iku. minggat kapan. Lho, Jek, oh, adakno. Eh, halo, Pak. Lho, ya kurang ajar ya iki. Eh. Ya. Hmm, wes. wis. Ya sae. Iki anak bener ta? Iya. Hmm. Lah, lan buriang kon. Apa sih temen anak bener? Iya, iya. Iya, wis aku pesen arek iki ngun sampe gede. Lho, gak ngene urusanmu sih iki. Lho, gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu. Ah. Kamu ngunune engko durung wayahe omah-omah nang peno omah-omah no. Soale omah-omah lho apa jari aku sih. Gak tak kenal ngatur lho, eh? Rumah oh, kamu iki wong tanding kanca. Wong oh, ngelingno ta, kon iku wong siji gak usah ngurusi rumah hmm. tanggane. Rumahno umplung iki. Anak gaseman iki dicor bas di gua. Hmm. Urus-urusane. Eh, Bang, kon gak tau diculak uang aku. Hah? Eh? Kon gak peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya. Ya, Bas? Apa? Iku mong anak bener ta? Iya. Lah kok siji. Iya, Mbok. Ana penuh ayu. Iya, kok. Lah pernah gak kayak sembet. <laughs> Lho, Oh, kuning iki kuning, makne biyen ya kuning. Ya kuning bos iku biyen, ana coklat. Lho, ya sik kan iki. Mergo laire biyen dari Bedek. Oh. Ngombe, ngombe, ngombe. Ya ngombe kok tak ngombe nak. Dana es, es. Apa? Es. Apa es? Es kuna apa? Es lho, kok iku pelak tapi lho kok niku. Wong iki model model ngomong wong tuwek arek iki. Iya. Ngono lho. Es. Apa? Iya, Ya lah. Ya mak, anu kalau es es anak asli. Kenapa? Ya es batu, apa nih kalau es batu kan kerikil lah bagus untuk kau air. Kenceng bapak nih. Seguyon dah, aku di nang warung. Nah kau nak? Ya si anu lihat lihat nih, lihat nih lihat nih. Es yang tak gracinya kendera ini, sing graciu dari bapakmu. Munang mari kau mau bicara terus hari ini. Lo pernah kau siap siap nak gelas gelas pote kau apa pote? Iya kita. Iya. Susu panas. Oh, susu panas. sing ireng ya wetang kopi sing ijo lah sing ijo kopi lumutan ora kok tak jejek bodho nglak rontok gantungmu kon dodol kok kopi lumutan ya iya oh. apa iku eh, kopi giras Si si si, kon kok model-model, kalau aku kemarin gak ada kopi giras. Iya. Tak isi kok nanti muni kopi giras, si apa sih maksudnya? Ya lagi ya berat. Eh. Masa di ditawan lagi keras nih nih. Apa? Eh, gak no kopi ngeren. Yo si si dah, campur macan lah kopi. apa? Lagi apa kopi geren? pokoknya yang rireng lu <laughs> ngono dikek renter lah ngono ayo ayo ayo iki gak ngono kena dipan cuaca kok kayak watu ngene wis lho ya iki pirang dino nginep arek iki ya lah nek petang dino <laughs> tak masak kono iki ngadi war kono iku niat tak tak warungku kok oh, bondo nang cepos ini. ya lho lho iki sini nang kok kari kelawang <laughs> iki sini di jero sini pelorang iki ngawur ae kon katone sego pecele umum aja nih lho iya lawir ajang kang cik ana kacang hmm. hmm. cikrak ngono acang cikrak lho tanggo ku wingi krawone juk krawon kecambah apa krawon paku dur war war Wawal, peranmu kok ceduk kan Kan lu cebuk sih. Sing saiki cebuk lu plastik, nek biyen ceduk lu batok. rugi kok batok ah. Iya, nek kon gak rugi kok batok ya, nek kene rugi kok batok. Ngene wong adus dingkiin goblok. Nek <laughs> diantem ambek sing lanang. Oh, arek kok potongane jane sego garing iwak petruk. <laughs> Sego kari iwak petruk. Apa? Sing adus. Hah? Dikini wis Gak ngono kok iku anduk ta pancen pi anu kon endek eh, kosok kene iki. Aku ndi kenal tak tundungi iki. Lho iki ta apa arek ya dalem? Ngawur aku diwaro, diwaru disusu sir kamar kosong ta. Lho kan iku lha apa? Heh, apa oh, apa? Turu dhelek metu kula lha Yalah. Nek kok ngantuk ya semulia hmm. aja turun kini. Mati lu elu ah, waktu itu pegel kan? Kau besok habis terserah sih. Iya, habis apa tuh? Iki, iki kamar penuh. Iya kamar kuy. Iki kasur <laughs> tak tempe. Baca lari, tapari. Sampai nuri net minu. Baca lari, kau di kolam nang warung kuy nemen nih. kasur suwe san. Tak turu sih. Iya iya turu, turu. Repot. Tak dilatih nih warane. Wong ando. Kenapa? ngadum. Lah bener. Lah kelainan niku napa? Leno niku cara mendurane nek cara jauh niku ame, dek. Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, dek. Gladuk niku cara napa? Cara nggih, cara cara kula. Lah sampeyan le nyon. Duh, beres. Oh. Lho, pundi wong kula kula beras <laughs> kula. Masa pundi beras? Beres. Yang kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Orang gila pola dia. Loh, sing dadi waras riya mung cara mendura boris mung cara Jawa niku kocan waras. Oh nggih waras, waras. Burung nek. Yo menenten nek sampe telek burung tarturi. <laughs> niki warung kopi. Iki bener burung riya. Lho iki bener Pak, bener burung iki mriki niki. Lan apa? Aduh wong iki. Nek cara mendurane baru, nek cara Jawane warung. Iyalah, petuk wong Inggris rek. <laughs> Warung deh. Ngge warung. Era nyomoy. Lho, ya apa sih? Era nyomoy ini apa sih? Sainten, senang ini niku. Lho, senang gaplek ah. Senang jagung ah. Ya apa sih ini Sampian ngomong, sinten jenang ini. E? Lho, yang ini? Sainten, sainten niku. ku. Lho, sainten pun mati desa. <laughs> Sainten bisa pakai ah. imo oh, ta? Iku ku lo nyamannya den mon, apa nopo mon, apa jon, apa tosan ini du. Oh, kulo ta? Nah, ini. Takut jeneng kulo? Nah. Iyalah, mau ku di tepangan kemauan Tak sampai jadi kena kaya Kenalaken, nami kula Gaskol. Gaskom. Pantal. Gaskol. Nek gelek terus aja iki. Gaskoro. Padak. Bangka. Apa tuh, Bapak cicil bang gua iki wedi. Ora gelek terus aja. Bapak eh, cicil mawon Kok jeneng kula Paceman? Eh lah kok Pacem, Paceman. Oh, tadi niki jenenge Basman. Lah nggih. Ngomong Basman ya? Nggih. Kenal lagi? Nggih. Sing kok sinten? Kau ya, Dereng. Mungkin. Walah. Wis aku tekan bajare. Nek cakake perdak-perdak kok saya sapa brengose malang sak kepel. Dua tak to? Mungkin. Wong nyomo bener apa? Nggih. Penting orang iki padha apike. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Anu. Dari di mana? saking punden jam. Lho. Nek punden mriki ni sebelah mriku pojok niku keramat punden iki. nenggok tekuan ke punden. Niku pencekaran niku punden niku. Sing tekan punden niku sinten mboten sumber. Asal niku saking punden. Lha nggih, lho lha nggih pundene mriko, nek sampe nyekar mriko. Lho nek tak ngerti ngecak Madura dek remari. Lha nggih. Saking punden iku marekan yang mareki niku lho. Lho, asale marekan mareki. Loh, marekan sapa ya? Ah gak temok gak temen marekan iki ngene ten marekan niku. Asale dusun niku lho. Oh desa kula ta. Nggih. Kula niku asale Surabaya mriki mawon. Awangane bodho tapi goblok. Atuh atuh atuh. Masalah kok Madura iki jatuh mari wong iki rek. Lho sampeyan mek gedebekan ten mriki. Gedebekan. Gojara gedebekan iki cara yen napa gedebekan iki? Ya gedebekan Oh, anu ta? Oh, ijen ta? Ah, kedebekan. Yalah, cuma kedebekan kecebukan pisan. Kula ini wong loro. Oh, wong loro deh. Loh, si sing loro. Waras kabe, berarti loro. Loh, wong loro. Kabe waras, berarti loro. Hitung dua ketegan, Ria. Loh, ini nang ketegan barang, Ria. Hitung dua, eh, cangkali. Ah, wong loro. Eh, wong loro, loro. Duro, Jawa, bodo ae deh. Iya, sami-sami. Tung bodo bangsa Indonesia. Atuh, atuh. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Mau gak sih? Oh, Indonesia. Itu masalah. Bisa siapa sopa wajah kerek. <laughs> Bodoh, bidem. Lho, lho Kenapa? Sate emang bodoh. Sate mbi. Yo, sate mbi. Iki. Hmm, masalah. Sate mbi itu kenapa sih? Eh, alah, iya, iya, iya. sate wedhus ah sate mbi mbi ngenten pun telas <laughs> itu guru ngapa ya mek tanduk kopi di kopi mawon kali teh kopi apa ge kopi ireng biasa oh kopi ireng hmm, teh enten teh bedo enten iya anu apa makan oh jadi ngacang tapi <laughs> gak ono iya hmm, apa dari Bronjo pasar tutup nih wau sepi nih wau ngombe nih dek eh, ini nih kasih nih <laughs> iya nak iya nak ngomong dorong nak Anak bahaya Madura nak. Wah, anak merah di mangku ya. Enggak anakku lho, Kak. Saya nyaman mana dia? Anu Kasini. Oh iya. Nggih. Siapa? Kasini. Oh iya, Durasim. Wah. Tuplek. Oh, ini kuping tak sesek iki. Wong Kasini Durasim. Mas. Ya coy, Kak. Kenal lagi deh, ya. Kenal, Mak. Kenal. Engkau mungkin ini yang mana? Oh, mungkin ini. Iya, dari Gilimanu. Oh, ah, ah. Sore gini manuk. Gili manuk lak di Bali ngono iki. Jatuh. Anu. Pak, Pak pernah datang dek nak ya anu deh. Cinta Mana anu? Cinta Mana se safari di anu? Cinta? Munawir. Lho, lho siapa sing Munawir? Munawir ya. Masalah jelas ya. Isin rene ku mang. Ya ben kok di baru sih safari di Munawir. Atau ketemu sekali. Ibu, tak ngomong apa sih, Jurek? diomong dicengekno niki ngeten wae wonten arek loro mriki jenenge sapari, kali Munawir kok kados kali, kali Munawar mriki wae maksud iya enten lebet wesu ni wae nggih nggih nggih pun anu riri war war apa ya mas gitu nek semare metu kan oh. iki wah Sapa iki? Remare utang ari. Lho, utange awak iki kok ya utange iku. Lho iya kok celekup nguntal kek. <laughs> Kan kalau gempol lagi utangnya nyelok nyawra jere iki. Lho, nginjet ka nginjet nginjet. Nginjet panjet nginjet iku apu ya. Kaya aku ngene gak ngerti ya basa. Oh, mek iwak usus iwak limpo. Tua-tua ususnya metel. Belum utang gak belum nyaur. Rapa kak? Rapa? Rapa? Eh, bumbung gak senang nyebu. Ayo, singkir ke sana. Gak seteng lho. perkara hmm. ABC. Ah, nggih. Piye beli lagi iki monggo de utang boleh tak apa ya. Kula nggih. Monggo kan nunggu, kan hmm. Menak rene, kurang hmm. ae. Nek meneh-meneh semua tak kena ing percat yo. Lho, teman. Ya seminggu lah, Kak. Seminggu, seminggu. Riri, Riri. Melo-melo, melo-melo. Melo-melo. Awak ya aku iki geger mlebu wedok perkara dhuwit. Aku isin di rumah nonton ke tempat baru. Bisa kak, sabar lah. Menih tak kaya kak. Mungkin tak bisa nyawa setia ketebang pote mata anggo ketela pote to lah kada tak melek tenging tak ola <laughs> Keliru kabeh ya, keliru kabeh. Ngomong ngomong pating kecewa tuh. Wongi kan, wong kerupuk ini kesan kerupuk ini. Ambil piring, piring, piring, piring, piring. anu, apa? Anu, anu, gak. Tenang, min, tenang aja, terang. Ya, lo pada, ya, Mana mana kak? Tak nyaur. Alo, tak harap dia. Tak nyaur. Yo, tak nyaur. Eh, dikong. Mari kafe. Aku kau umum gulak gulak ni. Aku kau ngeteng dah ni. Kendaraan ni kungi. Mau kau sing api. Oh, kalau kafe. Lo lo lo lo lo. Eh, ni. Mana? Kau mau ayu kafe, mau kau apa? Tapi diusung kabeh kok. Piring copet go kabeh. Oh, nunggu warung ya goblok. Lah ngono gegeran aku wedi nak prosoku. Wis tak campur gegeran mriki. Mung-mung melu-melu pun mung safari pun utuh, Pak. Lah aku iki percaya. Tak tinggal lamburi bersih kabeh. Toto tangi kaya apa? Kan omah ya. Iya, tak jorong. dorong ya. Tak tutu tane iki, tak tutu iki hmm, blae niki. Iya, Pak. kon bengok sipule <laughs> lan ta iki le meni-meni gangi bacok kanca iku ayo diagar-agar opo <laughs> yo beret mas kon iki nek gelas iki nek kelempitno dadek mburi mas iya lha apa dadek nek ketemu gelas malah berduduk ini mas meloro tri <laughs> yo ndak pipiku cek kereng abang boto tak jeblok tak usap Oleh iki bengok ceplok nek bengok ya iki le iki ceplok lho tak cecak boto-botone ra Hati ceplok masa ceplok ceplok ceplok wis gak jerowani wis sak jerowani apa Ngoda, kowe kapok lek gak ngono gak kapok soalnya soalnya wedi wong gedhe ngira iki regane tapi mene meneh meneh-meneh ku diatur sak durunge mlayu ku pareng gawa iki safari gawa iki aku gawa iki aku oleh hulek-hulek iki lho ya apa kok Gak terus, gak terus. Ini, kakek lo kakek lo apa nih? Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Ojo ati pura-pura ga iso wis ga iso. Mung tak nyuwi <laughs> wis wis. Wis wis ta wis ta. Ojo ati pura-pura kon medeni aku. Sulai! sulai <laughs> dolae ya takno. Kok apik kelakuanmu eh? Konangan war. Konangan konangan. Kau nggak ngerti, wong marung ngono bondo. Nah, blonjo gak utang. Nah, kudu bayar. Nah, sebab wong marung ngono soro. Ah, ngono nah. <laughs> Oh, tak banting kolek ku. Ngawur ayo tak no. Iya iya tak iya. Gak iso, gak iso. Sejajah gak iso. Mangga tuh kok kreno, nabi yang ngono gelatu. <laughs> Melok-melok ayo. Kau lakar lo kon. Iya iya. Oh, arek kok. Si aku takon arek telu. Kulo lari, nalari. Kulo ke jenis untuk. Gak iso, gak iso. Utang beli mangatu suh nyawur kan kok. Gak iso. Ya <laughs> kok iso. Cepat-cepat. Karpi arek-arek ini lo. Kena gue lono kancani liwat lawan ditutupi. Masih kini ngerti lak warung oleh bondo. Kak itu gak. Awak dewi terus Iya, kalau balik namanya konco jaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur ya. Iya, wong utang. Cuma ya tau ngarep. Ngarep pula dowo ya tau ngarep. Oh, hmm. enggak tahu ya. Aku ngelinting. Ngawur aku iling ora tak basman. Hmm. Heeh. Mm -hmm. aku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak. Kumpul. Saiki peno nasib peno nasib timur. Iya, iya, iya. sembarang cukup. Iya iya iya. Di sana dipangan serba cukup. Iya iya iya. Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Heeh. Ah, Penuh penak wis lali nek dipi kanca sing suruh nyambut gawe. Oh, ngono ta. Lah kok enggak nyambut gawe ya gak jagakno peno kei ta. Oh, Tapi ya, sing penting lahir batin. Mulane tanpa ada kejadian enggak mungkin kok proban. Wis tak sama kanca apa lagi. Saiki ngene timbang pun iki marung tok sakno. Ayo aku duwe anu pelawak nduk kono ya sih melawak iso di melawak aku dah iso iso melawak iso ayo latihan gua aku ya enggak pen iso ngidung gak iso lu macul macul macul macul pegel sih kok tak cekup cocok lho iso ha berarti ngidung lu kene oh. ambek lawak ambek mole ayo ayo ayo ayo jalan juli nah ya